koje između ostalog uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je odlikao ljudsku, ljudsku vrstu za razliku od ostalih njegovih stvorenja koja nemaju to svojstvo. Pa je pisac ove naše knjige koji komentarišemo, a naravno imam Buhari, rahimahullahu ta'ala je kada je spominjao ove hadise na jednom mjestu stavio sljedeći naslov Babu al-haya'u min al-iman e, da je stid dio, dio imana, pa je od ovih naslova spomenuo sljedeće hadise. Na prvom mjestu hadis od Ebu Hureyra radijallahu ta'ala anhu u kojem stoji da je Rasulullah alaihi se nam rekao El imanu bid'an wa situne šu'bete wal hajabu šu'betu min el iman. Gdje Rasulullah alaihi sallatu sallam kaže da iman, vjera, dinu islam, E, sadrži ili sastoji se od 60 i nekoliko dijelova ili svojstava, a stid je dio imana. U hadisu Ibn je Allah ta'ala anhu stoji da je Rasulullah alaihi sallatu wa sallam marva ala rađunin ansar wa huwa ja'idu akhahu fil haja kaže prošao je poslanik alaihi sallatu wa sallam pored jednog ansarije koji je savjetovao jednog svog prijatelja, druga, Eh, na temu stida, pa mu je poslanik alaihi salatu wasalam eh, rekao da'ahu fa inna haja'a min al iman ostavi ga na miru jer je zaista stid dio imana. si se da mu je ovaj na stvari drugim verzijama ovoga hadisa govorio te eh, la i do te mjere da mu je rekao ti se stidiš kad amara neke do te mjere da će ti stid nanijeti štetu, Tako je poslanik Alehi Salatu e, na ovaj način uklonio i odvratio od ovog vida savjetovanja. Zatim od Imrana od ta'ala anhu stoji da Rasulullah ali sve sam rekao al hajaru la ila bi khayr da stid može donese samo dobro ili stid u svakom smislu donosi, donosi dobro. فقال بشير بن كعب قال ايضا متابعينا آه، قال ايضا آه، آه، تابعينا ركبوا كذا شو هو الحديث مكتوب في الحكمه ده زابيسانا ده مدرستي ان من الحياء وقال وان من الحياء سكين ده مدرس طار بوري ده ستيد تنصي اوزبيلنوس اسميرنوس Kako je Imran ibn Husayn, ovaj jasna Rasulullah s.a.v. rekao u hadithu ki Rasulillahi Rasulullah s.a.v. u hadithu ni am sahih Ja ti pričam o poslaniku, o hadisu s.a.v. i ti mi prenosim ti hadis poslanika s.a.v. a ti mi govoriš e, o nekom tvojom tamo znanju ili o nekoj tvojoj verziji znanja i mudrosti, na taj način ga je pokorio. Imam Bukhari, rahimahullahu ta'ala, E, pored ovog naslova kojeg sam spomenuo na samom početku, to jeste da je rekao babu al iman, da je stid dio imana, on je ovaj hadis spomenuo još na nekoliko mjesta u svom sahihu, pa je jedan, na jednom od tih mjesta e, e, ovaj, spomenuo sljedeći naslov. Babu el, Umuri il iman. Koje su to stvari od imana ili koja su to djela koja su sastavni, sastavni dio imana, o qavlihi ta'ala i riječi izlišna od Allaha Žešanohu gdje on kaže Lejse birra an tuvelju buđuhemu qibele mešljete u nadrebi. Nije dobročinstvo da vaša lica okrećete prema istoku ili prema zapadu. Walakin al birra, već je dobročinstvo. Eh, I dobročinitelj onaj men amene billah, ko vjeruje u Allaha. Eh, واليوم الْآخِرِ i u sudnji dan, i ko vjeruje u meleke, i u Allahove knjige, i u Allahove vjerovjesnike. الْمَالَ i onaj koje daje e, koji mu je drag na putu, da bi rodbeni svojoj e, siročanima, e, siromasima, putnicima, namjernicima i onima koji prose, odnosno traže i također onaj koji oslobađa e, robove iz robstva i obavlja namaz i daje zeka i drži se svojih ugovora kada e, se prihvati i koji su strpljivi i u nedaćama i u nedaćama i u e, blagostanju, a to su oni koji su iskreni i oni su ti koji su bogobojazni. šta je imama Buhari rahimahullahu ta'ala navelo da e, poveže ovaj ajet sa e, spomenutim hadisima. Hadisi koji govore o stilu i hadisi koji govore o e, imanu, a to naslov Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala im je spomenuo, odnosno spomenuo je ovaj ajet i uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spominje mnogobrojna djela, mnogobrojna djela, E, djela koja se čine srcem i čije je mjesto srce, kao što je vjerovanje u Allaha, u Meleke, u sudnji dan, zatim djela koja se <clears throat> izražavaju ostalim dijelom, dijelom e, tijela, to je udjelivanje na Božijem putu, zatim okranje namaza, pridržavanje ugovora e, i, tome, i tome slično. Imam Buhari, Allahu ta'ala, kao što kažu oni učenjaci koji su komentarisali njegovu knjigu, ovdje u stvari e, kaže da isto kao što dobročinjstvo ima veliki broj e, sastavnih dijelova i velika, e, veliki broj dobrih dijela koja obuhvata pojam dobročinjstva, također i iman ima veliki broj dijela koja su sastavni dio, koja sastavni dio njega. Ili drugim riječima, da su ova djela koja je uzvišeni Allah subhanahu ta'ala spomenuo ovom majetno, a naravno druga djela, sastavni dio imana, jer Rasulullah nam kaže El imanu bid'an wasitune da se iman sastoji od 60 i nekoliko e, dijelova, odnosno dijela ili sastavnih elemenata. Eh, imam Ibn Hibban, rahimahullahu ta'ala, eh, je također eh, razumio ovo dijelo ili ovaj postupak imama Buhari, rahimahullahu ta'ala, da je imam Buhari je htio da nam pošale smjernicu ili šar ili naznaku, da je moguće pobrojati one dijelove, ona dijela koja su sastavni dio imana ili obranke imana. I zato je spomenuo ovaj ajet. Dakle, šalje nam da je moguće sabrati i nabrojati i objediniti i obuhvatiti ono što Resulullah alaihi sallatu nam ovdje nam spominje, to jeste od sastavnih dijelova, dijelova imana. Pa je Ibn Hibban, rahimahullahu ta'ala, spomenuo i nabrojao 79, 77 ogranaka imana. 77 ogranaka imana. Jer u e, verziji ovoga hadisa kod imama muslima rahimahullahu ta'ala stoji el imanu se sebarone šu'abete, da se ima sastoji od 70 i nekoliko dijelova. Pa neki učenjaci kažu, kao što imam Bejhadi rahimahullahu ta'ala, e, da je vjerodostojnija predaja ona u kojoj poslani kaže 60 i nekoliko dijelova ima. Do drugi ipak kažu da nema kontradiktornosti između ove dvije verzije ovoga hadisa. Pa primjera radi, Znači se uh, ova veća brojka odnosi na one koji se natječu učinjenju dobrih djela. Jer nisu svi isti ljudi u imanu, nisu svi na istom stepenu, na istoj, na istoj drži. Imaju oni koji su, koji prednjače, koji se trkuju, koji uvijek e, budu prvi u svakom, u svakom dobro, uh, e, dobro djelu, koji se ne zadovoljavaju samo izvršavanjem E, obaveza izbjegavanje onoga što je zabranjeno, nego se natječu i u ovaj, e, na firmama i onome što je uzvišeni Allah subhanahu Tera propisao i učinio dobrovoljni, dobrovoljni ibadet. I da se ova veća cifra odnosi i usmjerena na te ljude. A ova manja cifra, 60 i nekoliko, dijelova imana se odnosi na one čija je čije su ambicije mnogo, mnogo dakle, ovaj, na manje nivou i na manje, e, na manje ovo kada se spominje bid'om, islamski učenjaci nekoliko, 60 i nekoliko, 70 nekoliko, ovaj je bid'om, veliki, e, ima nekoliko mišljenja, ali najispravnije, ja vaša najbolje zna, da ono podrazumijeva, ova riječ bid'om podrazumijeva broj od 3 do 9. Dakle, podrazumijeva 63 ili 69 ili između, između, dakle, između, između toga. E, naravno, kada je e, E, imam e, imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala ovdje spominjao e, spominjao 77 ogranaka imana on ih je podijelio u tri vrste u tri vrste ona tijela ili oni ogranci koji koji se izražavaju srcem koji se izražavaju srcem kao što je njih ima 24 po njemu kao što je ljubav prema Allahu zahvalnost zatim nada, oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala, ljubav prema poslaniku, sa veličanje i e, poštovanje poslanika, ali i ali i druga djela koja, čije je mjesto, čije je mjesto srce, zadovoljstvo, e, milost, poniznost i tako dalje. E, zatim, kada druga vrsta djela jesu ona djela koja se i jezikom, i tu je spomenuo sedam djela, to jeste učenje Kur'ana, traženje e, znanja, spominjanje Allah subhanahu wa ta'ala, upućivanje dobra Žešanomu e, i e, izgovaranje riječi istigfara i mnogobrojna i ostala otama djela koja je on spomenuo od ove, od vrste. I zatim je spomenuo ona djela koja se čine o, ono, ostalim dijelima tijela, dakle ekstremitetima našim, a to su 38 ogranaka, 38 ibadeta, kao što su namaz, kao što je hač, kao što je talav, kao što je umra, Eh, kao što je borba na Allahom subhanahu wa ta'ala eh, putu, dobročinstvo prema ljudima i brojna druga djela, dakle njih ima 38. Eh, zatim, zašto je Resulullah alaihi salatu wasalam ovdje spomenuo ima ovaj stid od mnogo mnogobrojnih ogranaka imana izdvojio je stid. Dakle, kao što vidite, ima 79 i 60 i ili 77 ili 60 nekoliko, e, sve u zavisnosti koje mišljenje ovaj uzmemo. Zašto je Resulullah Ali zašto mi je rekao namaz je dio ili e, zekat je dio imana, ili spominjanje Allaha je dio, nego je izdvojio stid. E, zbog toga što je, kao kažu islamski učenjaci, ovaj stid, svojstvo ili vrlina ili osobina koja tjera čovjeka da poštuje i da ovaj, e, posjeduje i da ima kod sebe sva ostala, sve ostale obranke, sve ostale obranke imana. Jer se stidli čovjek, čovjek koji ima ovo svojstvo, on se boji e, poniženja ili bruke na dunjavuku i na ahiretu. Dakle, e, onaj koji se stidi, Njega je stid da bude obruka na dunjavuku, na ovom svijetu i na ahiretu. I zbog toga on, ovaj, zbog tog stida, stid kad je da se pokora uzvišenom Allahom Žešan, da izvršava njegove naredbe i da izbjegava njegove, njegove zabrane, a onaj ko to radi, on će biti začuvan ruke i na Dakle, stid je i dio imana ili vrlina koja tjera čovjeka da ispoštuje sve ove ostale obranke, obranke imana. Kao što ćemo vidjeti na kraju našeg govora, kako se stid, kako se stid. Onaj koji se stidi, prije svega Allah ona može da ne klanja. Onaj koji se stidi Allah on ne može da mu bude nepogoran stid od Allaha subhanahu tada mu ne da da bude nepokoran Allahu Žešanomu ili da bude ovaj, eh, od onih koji gazde i njegove, eh, njegove granice. Eh, <clears throat> kada je u pitanju stid, učenjaci komentarišu značenje stida, ovaj, imaju veliki broj izreka. Ono što je ovdje, ovaj, što, što ćemo spomenuti, E, jeste da e, se stid, da, da, stid je u svakom smislu pozitivan. Stid je u svakom smislu pozitivan. Zato poslanik Ali Isra kaže da ja haja na više, Stid uvijek donosi dobro. Pa ako je primjer radi ovaj, e, e, ako se radi o nečemu što je haram, imaš pred i haram, E, i ti se zastidiš od Allaha subhanahu wa ta'ala učiniš taj haram, onda ti je ta vrsta stida vađiv. Ta vrsta stida je vađiv. Ako e, se radi, prema radi o nekom dijelu koje je pokuđeno, pred tobom se nalazi neko dijelo koje je pokuđeno učiniti po šarijetu, i stid te natjera da odustaneš učinjenje tog dijela, onda je taj, ta vrsta stida medu ili mustahab, pohvala, To je pohvalno. A kada je premjera radi nešto e, pred neko djelo ili neka, neki izbor e, gdje je dozvoljeno e, to učiniti, e, dozvoljeno je ovaj, učiniti, pa se ti ovaj, postidiš, postidiš zbog običaja u jednom mjestu, u jednom narodu, onda je naravno i u tom smislu ovaj, tada je tako dakle, mubah, odnosno, odnosno ovaj, na dobrovoljno je, na dobrovoljno je bazi. Također, e, stid je osobina koja tjera čovjeka eh, da e, poštuje Allahove Žešanu blagodati i da nikada ne koristi Allahove blagodati u nepokornosti, u nepokornosti uzvišenom Allahu Žešanu. Jer bestidan je onaj koji Božije blagodati koristi u nepokornosti onome koji mu je dao sve te Zato su neki prethodnici rekli, boj se Allah ili plaši se Allah onoliko koliko je on moćan na to. Plaši se Allah onoliko koliko je on moćan na to. A i diga se onoliko koliko je blizu tebe. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala eh, je svemoguć i naša nemoć je zaista Eh, velika pred njegovim kudrtom, eh, njegovom moći, a također trebamo se stiditi od njega zbog toga što je on blizu nas, a je Parib, on je blizu, eh, naravno svojim bićem je on Đarašanom uzdignut iznad, ovaj, Arša, prijestora svoga, ali je blizu svojim svojstvima, vidom, sluhom, znanjem i ostalim njegovim uspišenim, uspišenim svojstvima. Također stid se dijeli na dvije, na dvije, dvije vrste. E, to je urođeni stid i onaj stid koji se može steći. Urođeni stid i stid koji se može ovaj, steći radom i trudom. Imaju ljudi koji su od rođenja i od rođenja imaju ovo, e, ovo svojstvo, ali također, jako je bitno da znamo, da je stid svojstvo koje se može steći, koje se može steći ovaj, e, trudom, radom, treningom. I zato kaže e, poslanik alaihi salatu wasalam inne me bi wa inne e, Znanje se stiče učenjem, praženje znanja, a blagost se stiče treniranjem blagosti ili ulaganje truda da postaneš blag. Ulaganjem truda da postaneš blag i također se stid E, postiče, postiče, ovaj, postiže ovaj, e, trudom i naporom onaj ko se, e, ko se, ko se trudi na tom, na tom putu. Kada je ovo ashabu Imran ibn Husaynu se suprostavio na jedan blag način u šedine Ka'ab, pa je rekao, stara mudrost govori, on je htio Buševnik, ja bih htio da na neki način potvrdi da potvrdi e, ovu izreku Rasulullah s.a.v. ili govor Rasulullah s.a.v. koji mu je prenio Ibrahim Jekosain, da ti donosi uvijek dobro. onda je on htio to malo protumači e, i da pokaže, ovaj, da, da, zna e, nešto na tu temu, pa je rekao stara mudrost kaže, zapisano je, zapisana je ta stara mudrost da stih donosi ozbiljnost, pristojnost i ovaj, smirenost. I smiranost, što je apsolutno tačno. Nema nikakve sumnje da onaj koji je stigljiv, koji ima stida, on prije svega a, eh, povećava ozbiljnost od sebe i pristojnost i onda ga naravno i ljudi se ozbiljno i pristojno odvode prema, prema njemu. I također stid kod čovjeka Mm, ovaj, proizvodi, između ostalog smiren da čovjek bude smiren, snaložen i tako dalje, smiren u psihičkom i fizičkom i u svakom drugom, i u svakom drugom smislu. A i dalje Sain se na njega ovaj, e, u smislu da ga je ukorio i rekao mu je ja ti govorim, prenosim ti govor Rasulullah Muhammed Isratu Salam, a ti mi pričaš neku tvoju, neku tvoju mudrost iz tvojih nekakvih kitaba, kitaba ili listova. وتحدثني من صحيفتك. Šta je ovim htio Imran ibn Husayn? Zašto je Imran ibn Husayn ovako reagirao? Zbog toga e, što e, je u stvari e, Bušer ibn Ka'ab sveo stid na, na ovu vrstu dobra. Dakle, umanjio je, umanjio je vrijednost stida ovim njegovim tumačenjem. Jer stid, iako je ovo tačno, donosi mnogo više dobra nego što je to rekao ovaj tabirin. E, druga, e, drugo e, značenje ili drugo objašnjenje za ovakav postupak i pravnog usanja jeste da je u stvari srbu kod njega zvalo to što se on suprostavio govoru Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ovaj, želeći da mu poluči ako ti dođe hadis Rasulullaha alaihi wa sallam koji je jasan onda nema niko pravo da na tu temu ovaj, izražava svoje mišljenje da izražava svoje mišljenje. Ako je poslanik Ali Islatu Islam objasnio tu meselu i to pitanje, e, i ja sam bio, onda nema potrebe niko da izražava svoje, svoje ovaj, e, mišljenje. Zatim, e, iz ovih hadisa poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, naravno vidimo da e, je iman cijelina koja se sastoji iz velikog broja dijelova, iz velikog broja dijelova. dakle, onda također imamo još jednu stvar, a to je da se dijelovi imana razlikuju. Pa je poslanik Salam u, u drugoj vezi ovoga Alisa objašnja pa kaže Alaha, najveći ili najznačajniji e, dio imana jeste La ilaha illallah, to jeste tauhid, to jeste istina, to jeste suština i šahadat. To je najjači dio imana i najveći dio imana. E, dakle, to je na, na najvećoj desnici. A najmanji vid imana jeste imal patul eda ali tarif. Imal patul eda ali to jeste da otkloniš nešto sa puta što ljudima smeta. Ili u fizičkom, ili u nekom drugom, ili u nekom drugom smjeru. Dakle, ako nešto zaista fizički ljudima, ljudima smeta na putu, onda ovaj, ukloniti to, to je iman. Ali također, iako ovaj, e, našim ponašanjem e, ljudima pri, pri, e, ovaj, pričinjavamo štetu i nelagodnost, onda je također to to ovaj potrebno, potrebno dakle ovaj ukloniti. Kao što je primjer radi, kao što je primjer radi ovdje evo ono što, mi je najsvježiji primjer jeste ovaj ovdje lokal na, na, na bedemu, koji uznemirava cijelu okolinu dakle, svojim nepristojnim ponašanjem. Dakle, toliko, ovaj, to je, to je ovo, ovo ovako ponašanje zabranjeno i po Božijim i po ljudskim zakonima. I to je također jedan naj, e, e, jedan, primjer e, velike nekulture gdje primjera radi, ti tjeraš one koji prolaze i one koji žive u okolini, one koji klanjaju u toj, tvojoj blizini, e, e, svojom bahatošću i svojom arogantnošću i šta ovaj, e, prisilavaš faktički da slušaju ono što oni ne, što, oni smatruju da je zabranjeno se sluša ili u najmanju ruku što im se ne sluša. Što im se ne sluša. I zbog toga je jako bitno ovaj, uklanjati sve ono što ljudima, što ljudima ne ovaj smeta. E, također, vidjeli smo, imamo najveći, najveći stepen imana, e, ili ogranak imana i onaj koji pokazuje da je to e, sastanje dio imana, ali u najmanjem, u najmanjem smislu. Također, ostali dijelovi imana, neki su bliži ovoj mm, zadnjoj granici, najvisočijoj i najvišoj granici, a neki su bliži ovoj E, zadnjoj i donjoj, donjoj dakle, ovaj, e, granici. Također, šta je pohvalno, šta je pohvalno da se čini od ovih ogranaka mana u jednoj situaciji? Naravno da čovjek treba da se trudi da objedini sve ove dijelove imana kod sebe i sva ova, sva ova djela. Međutim, ako se nađe u situaciji da u jednom e, vremenu, u jednom vaktu može da čini ili ima izbor da bira jedno od ovih djela, koji su obranci, obranci Onda će uraditi ono što je najkorisnije za njega i za njegovo srce, makar to bilo manje vrijedno kada je u pitanju vrednovanje po, po dokazima. Pa primjer radi, ako, je, ako je za njega jedno ovako korisnije da čita Kur'an i da razmišlja o značenjima Kur'ana i da čita tefsir Kur'ana, na večer primjera radi, od toga da klanja noći namasala će učiniti ono što se vraća ovaj, e, korisnije na njega i na njegovu, i na njegovu ovaj, mišnost. Također, ova razlika u ograncima imana nam govori da se iman povećava i da se iman također smanjuje. Iman se povećava i smanjuje i da su djela sastavni dio imana. I što više čovjek ima dobrih djela, njegov se iman povećava. I zato u hadisu Debu Sa'ida je Allah ta'ala anhu, koji Buhari muslima stoji, da će stanovnici dženeta gledati jedne druge e, kao što vi gledate zvijezde na istoku i na zapadu. Tolika će biti razdaljena između njih. Pa su ashabi rekli, o Allah, su li to ovaj, e, jesu li to Allahovi poslanici koji će biti tako na visokim deređama, a onda im je poslanik Ali sam rekao ne, ben ređalan amenu i osam te el se Ne, već su to obični vjernici, momini, koji su vjerovali u Allah Žešanu i slijedili, i slijedili ovaj poslanike. Naravno, ovi koji će dole biti nisko i njima će biti lijepo, ali ove koje će gledati, oni će Ovaj, to su oni koji se takmičili u hajru i u dobru i na osnovu njihovog, njihovog dakle, ovaj, imana će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala im dati, dati ove, ove Također zanimljivo tumačenje ili razmišljanje jeste da je ovaj, stid u arapskom jeziku al-haja također od istog korijena riječi od koje je e, i hayat što znači život. Što znači, što znači život. Hajau je stid, a hayatu je život. Isti korijen riječi. Ista slova su upotrijebena za ove dvije, za ove dvije riječi. Koja je veza između života i stida? Pa zbog toga što uh, onaj čovjek koji se stidi, on je taj koji, uh, koga, koga tjera stid uvijek da čini dobra djela i da izbjegava harame, uvijek je kod njega aktiv, uvijek je kod njega tenzija, pozitivna ta tenzija koja koja ga tjera da uvijek ovaj, e, bude budan i svjestan e, i to govori o životu i o živosti, živosti kod njega za razliku od mrtvog čovjeka koji se u potpunosti ne pomjera, ne takav je onaj koji nema nikakvoga, nikakvoga stiha. E, također, ono što je jako bitno jeste da je e, došlo u hadisku e, u Sunenu, da je poslanik sa rekao Inna Allaha hajijun kerim, da je Allah rešano stihljiv. Jedno od Allahovih e, svojstava je stid, ili jedno od njegovih imena jeste stid, da je on subhanahu wa ta'ala stipljiv. E, I naravno, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, on se stidi da vrati e, ruke, prazne ruke svoga roba kada mu ih, kada e, okrene i kada mu se obrati, kada mu se obrati to. Dakle, to je naravno Allah subhanahu ta'ala svojstvo, a jedno od značenja Allahovih imena jeste da se mi okitimo, okitimo ovaj, značenjima tih njegovih imena, ako naravno se radi o dozvoljenim svojstvima kada su u pitanju stvorenja. Jer imaju neka svojstva i neka imena koja su za Allah u savršenstvo, a za nas manjkavost. Kao što je primjer radi o i gordosti. To, e, na, to, na, na ovo svojstvo ima pravo samo savršeni, samo savršeni, samo potpuni, a to je uzvišenje Allah stvorite. On ima pravo na gordost i na oholost. A zašto je zabranjeno, zabranjena oholost stvari njima nama? Zbog toga što smo mi manjkali što smo mi punili puni nedostataka i ne priliči manjkavom da se ohomi. Manjkavom da se jer to je, to je nešto što mu ne pripada. To je nešto što mu ne pripada i zato je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala eh, ovaj, u hadisu Kursu rekao da je oholost ili veličanstvenost njegova, njegov ogrtač i ko pokuša da, da ovaj, ko pokuša od stvorenja e, da, da, mu, da pripiše sebi to svojstvo koje je e, ovaj, e, karakteristično samo za njega, ja ću ga baciti u džehnemsku vatru, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, stid je osobina i ahlak velikih ljudi i to je edep zaista velikana, to je E, također, tajna njihovog uspjeha i znak njihovog suštinskog imana, to je put dobrih vjernika e, i kao kaže poslanik sa srnom od Isu Denesa, e, gdje se god nađe razvratnost i vulgarnost, ono umišti to gdje se nađe, to mjesto, tu osobu i tako da. Razvratnost, odvratnost e, je nešto što je što je ovaj, bestidnost, e, to je nešto što je suprotno, suprotno stilu. I gdje se god to nađe, kod osobe, kod društva, kod brojice, kod zajednice, ovaj, ono, to svojstvo, razvratnost, vulgarnost, uništava, uništava i taj prostor i te pojedince i osobe. وما كان haja u a gdje se god nađe stil, e, stid ulepša ambijent. Gdje se god, gdje god ima stida, taj ambijent je tu uvijek i naravno ulepšava ponašanje osoba koje se pokite ovim, ovim uh, svojstvom. Također, poslanik Ali Svatu se nam kaže Eumel iman voli imanu fil Kaže, stid je dio imana, a stid, a iman vodi čovjeka u džennet, a također voli bedra u miran A bestidnost i razvratnost je arogantnost, a arogantnost vodi u džennetsku vatru kaže poslanik sallallahu alaihi wa Također, e, poslanik je naravno bio prirodno stidljiv, a također e, se je trudio i da, postigne i ostvari i što veće da reče ove, ove pa kaže se, e, kako, kako stoji u opisu njegovom, da je on bio stidljiviji od device u njenom tamo posebnom prostoru, u njenom tamo posebnom prostoru gdje niko nije mogao da dopre do nje osim one njene porodice i oni koji su joj e, u srodstvu. E, naravno, ovo je dokaz kako su muslimani nekada čuvali stid, čest, četnost, čestitost, tako da. Dakle, ovaj, stid, devica je nešto, ili djevojaka, ili muslimanskih je nešto što se je uzimalo za primjer. I zato su poslanike sallallahu alaihi wa sallam tako opisali. I device su u muslimanskim kućama, kada bi boravili imale posebno mjesto tamo u najdubljem dijelu kuće. U najdubljem dijelu kuće. Tako i onaj koji uđe u kuću ovaj muslimana ne može tek tako lako da dođe da vidi, da vidi ovaj devicu, odnosno djevojku, odnosno muslimanku. muslimanku. I naravno, eh, ono uzvišenje Allah čuva, čuva E, s mnogobrojnim propisima baš, baš s stid ovaj, muslimanki i zbog toga je propisao i hijab i mnogobrojne druge, i mnogobrojne druge propise. I baš kao e, što, što znate, do prije godina umet Muhammeda sallallahu alaihi wa je bio u potpunosti saglasan i teoretski i praktično o, o, e, ovom, o ovom propisu. Kako kaže e, poznati Muzej, poznati javni mišljenja Rahmetullahi Aleyhi, da se umet Muhammeda sa sve oko hijjaba, oko pokrivanja, oko jedne i druge vrste hijjaba i većeg i manje ovaj, stepena hijjaba, ovaj, složio i nije tu bilo uopće ni, ovaj, ni jednog čovjeka koji je, to, ovaj, koji je postavljao pitanje na tu, na tu temu u praktičnom smislu sve muslimanke i ovdje i svugdje na svijetu gdje su živjele, one su dakle, svjedočile zajedno sa svojim muževima, braćom, ovaj, e, sinovima i tako dalje, konsenzus, dakle, totalna, apsolutna saglasnost oko ispravnosti i validnosti i ovaj, izvodljivosti tog to propisa. I onda naravno znate šta se je dogodilo komunistički sistem, koliko je napadao e, i borio se protiv ovog propisa i naravno zakonske norme su dovedene samo da bi se, da bi se udarilo na stid, na žečenost e, muslimanki. Evo i danas kako je samo ovaj, današnja zbira slična e, onoj e, koju smo, koja je već iza nas i naravno i, i ovih dana vidite koliko se na hijab ovaj, udara i na propise koje muslimani prakticiraju. Naravno, ono što treba muslimani da odgovore jeste dostojanstvenost, na nasjedanje, na provokacije, ali i na dostajanje jednog peta od naših, od naših vrijednosti, jer to je ono čime se mi ponosimo i što nas ovaj, e, označava posebnim, a to jeste ljudima koji su na istini, koji drže do autentične Allahovu e, objave, a to jeste Kurana časno. Stic se također dijeli na dvije e, vrste, sa drugog aspekta, to jeste veliki stid i mali stid. Veliki stid kada e, se spominje, to se misli na stid od Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže poslanik alaihi sallam, nam istahije min Allah haqqal haja. Stiditi se Allah Žešanu istinskim stidom. Rekli smo, o Allah poslaniće, zaista se mi Allah Žešanu ustidimo, hvala njemu, a onda je on rekao, nije to taj, ta vrsta stida ovaj, o kojoj e, ja govorim, već je stid da se stidiš Allah subhanahu wa ta'ala na taj način što ćeš čuvati glavu i ono što ona obuhvata i što ćeš čuvati svoj stomak također i ono što stomak, stomak ovaj, obuhvata. Da čuvaš glavu u smislu da ovaj, e, uzimaš e, ispravno znanje, da imaš ispravne stavove, da ispravno rezoniraš, da ispravno razmišljaš onako kako te tako zvišenja Allahšanu traži traži od tebe i da čuvaš svoj domak i svoje tijelo i naravno sve ono što unosiš, što unosiš u njega i da se sjeća smrti, također je i to ovaj, e, od stida prema Allahu onaj ko želi ahiret ostavit će e, ukrase, a ko to tako uradi, on se zaista na pravi način stidi uzvišenog Allaha Zatim također Eh, rečeno je poslaniku sallallahu na Ausini, rekao mu je Sa'ad je Jezid Rezdi, pa mu je poslanik alaihi sallatu sallam rekao Usike testahi in Allahi azza wa jalla kema testahi min rajuli salihin min qawmi. Dakle, eh, oporučujem ti da se stidiš od Allaha kao što se stidiš ovaj, neko ugledno, dobro, pristojno čovjeka iz tvoga naroda. Dakle, ovo je primjer koji je poslanik Ali Sratu Sala nama naveo, koji je izuzetno praktičan. Naravno, mi e, kada se nađemo u društvo ljudi koje poštujemo, koji su od autoriteta, koji su od znanja, koji su od ugleda, gledamo da se ponašamo što lepše, što pristojnije i tako dalje. E, e na taj način treba da štitiš još bolje od Allah subhanahu tada jer je on uvijek prisutan sa svojim svojstvima i uvijek te gleda i uvijek, i uvijek te vidi. Zatim je poslanik Ali Isra'san rekao, eh, je, pa, odnosno e, rekli su, o, poslaniće, naši avrati, naše fina dijel, naši stidni dijelovi tijela, koji su to stidni, dijelovi tijela, šta smijemo otkriti, šta smijemo, ovaj, e, šta moramo pokriti tako dalje. Pa je poslanik rekao, čuvaj svoj avret i svoje stidno mjesto osim od tvoje supruge i ili od onih koji su u tvojem vlasništvu, to jeste misli se na robove ovo, ovom smislu. Pa, kada su ashabi rekli, mi se nekada nalazimo u grupi, u zajednici i tako dalje, kako ćemo se tada ovaj ponašati, a poslanik reče, ako možeš da niko nikada ne vidi tvoje stidno mjesto, tvoje stidne dijelove tijela, onda tako, e, tako uradi, a ako budemo sami, ono će ono, poslanik reče, Allah žanu je preči da ga se, da se Zatim kada je poslanik Ali sam vidio grupu Kurešija koji su ovaj, otkrili neke djelove svoga, svoga tijela, ovaj, ušao je u svoju sobu i rekao je Subhanallah, la min Allah istahiju, wa la min Rasulihi istataru. Subhanallah, niti se od Allaha stide, niti su se od njegovog poslanika sklonili, odnosno, odnosno sakrili. E, mali stid je stid od ljudi, stid od ljudi. I naravno, to je pozitivna E, vrsta stida i zato je Rasulullah a.s. rekao ne ima andrahi nasu min kirani buvete guda i da ne testahi na šijete. Ono što su ljudi naslijedili ili zapamtili od e, vjerovjesničkog govora jeste ako se ne stidiš, radi šta hoćeš. I zaista oni ljudi koji se stide, oni su ti pristojni, pobožni, a e, bestimnost ili ovaj, E, nepostojanje ovoga svojstva ljude, ljude zaista vodi u propast i oni su spremni da rade sva ružna djela koja, e, koja postoje. Naravno, nije stid e, da se čovjek stidi da pita kada mu je nešto nejasno, niti je pozitivna vrsta stida kada čovjek ovaj, stiheći se od ljudi, odustaje od nekih vjerskih principa, to nije pohvalna stih, već je to nemoć, to je slabost. To je slabost, a to nije, a to nije stih. I zato Aisha Jelalu Tearana hvali e, žene Ansarija pa kaže Njamen Saru i Ansariju. Divne su žene, žene Ansarija. Lem je ma'hunne a hajaru an yatafaqahne fi din. Kaže, nije ih stid spriječila da nauče vjeru i da pitaju o pa su pitali poslanika sa Allahom, ali sve što im je trebalo i sve što im je bilo ovaj, nejasno. A također Muđahid je rekao, onaj koji se stidi, koji se oboli, nikada neće steći znanje. Dakle, onaj koji se stidi, stidi se da pita, a onaj koji se oboli, njemu je poniženje da nekoga pita, da on ne zna nego drugoga da pita, je te dvije kategorije ljudi nikada neće ništa naučiti. Ovdje vam da nas počasti ovim drvijevim svojstvom, jer je ovo svojstvo vjerovjesnika, njihovih najboljih stepenika, da nas učini onih koji se stide njega subhanahu ta'ala istinskim stidom i naravno koji se stide ljudi i koji je će sastaviti u društvo onih koji su imali ovo svojstvo, to je poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam, i svi oni koji su slijedili njihov put. Amin, ja amin, wa rahmatullahi, wa Thanks.